الرحمن الرحیم ثالثا سومین عارضه که تأثیر میگذاره در اهلیت و از عوارض سماوی هست چه هست؟ النسیان فراموشی است شماره 54 به این موضوع پرداخته که آرزون یعرض للانسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به وهو لا ينافي أهلية الوجوب ولا الأداء وهو لا يكون عذرا في حقوق العباد وعليه لو أتلف إنسان مال غيره ناسيا لوجب عليه الضمان اما في خب میگه نسيان آرزي هست که فيش میاد برا انسان و انسان کاری میکنه بیادش یادش بیاد آنچه که بهش مکلف شده مسئولیتش یادش نمیاد دیگه و هو یعنی نسیان لا ینافی منافات نداره یا نفی نمیکنه از بین نمیگه برای اهلیت وجوب و همچنین اهلیت اداره و عذر هم نیست در حقوق عباد بر این اساس اگر انسانی مال شخصی دیگر را تلف کرد از روی فراموشی واجب است برش زمانت آقا مال انسانی رو تلف کرده فراموش کرده بهش داده امانتی مالش رو جای فراموش کرده خلاصه به هر طریقی دیگر از روی فراموشی مالش رو تلف کرده باید زمانت بده زامن هست بعد چی که یادی بیت نه هند دیگه بعد یادیات تلف بودن ما جریمه ای بوده بله دیگه اما في حقوق الله تعالى فالنسيان يعد عذرا بالنسبه لاستحقاق الاسم فالناس لا اسم عليه دیگه اما در رابطه با حقوق الله نسیان میگه فراموشی عذر شمرده میشه به نسبت مستحق شدن گناه البته آقا عذر کسی از روی فراموشی اومد کاری رو واجبی رو مثلا ترک کرد این عذر هست و گناهکار نمیشه طرف ها نماز رو فراموش کرده خلاص گناه گیرش هر وقت یادش اومد اونو بخونه اگر برای همیشه فراموشش کرد خلاص دیگه گناهکار گناه گیرش نمیاد اما فی احكام دنیا فقد يكون نسيان عذرا مقبولا میگه اما در رابطه با احکامات دنیا نسیان هم گاهی موقع عذر میشه فلا تفسد عبادت در نتیجه میبینی عبادتش باطل نمیشه طرف در دنیا روزه هست فراموش کرده چیزی خورده آیا این روزه باطله باطل نیست کما فی اکل صائب ناسی همانطور که اگر صائم اومد و از روز فراموشی روزش را چکار کرد بله پس حقوق العباد حقوق الله تقسیم بندیش کرد و نسیان و قشنگ توضیح داد رابعا النوم والاغماء آرزه چهارم خواب و بیهوشی شماره پنجا و پنجا میگه النوم والاغماء ینافیان اهلیت الاداء لا الوجوب فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء لأنها تقوم على التمييز ولا تمييز للإنسان في حالة نومه أو إغمائه بيجي خابو بيهوشي أهلية أدار نافي رو نا أهلية نه اهلیت وجوب را مادامی که انسان خاب باشي یا بیهوش باشه پس دیگه همچنین شخصی اهلیت ادا نداره مغما علیه اغما یغمی مغما بله مغما میشه چون مزیده فلیست له اهلیت ادا الا انها تقوم على تمییز اهلیت ادا نداره چون اهلیت ادا پایش بر تمییزه و کسی که هم در حالت خواب یا بیهوشیه تمیز نداره آقا مرده اصلا گویا که شخص خواب چیه از کجا بیچاره تمیز داره از جلیل هم بدتره خب و على هذا لا يعتد بشيء من اقواله مطلقا ولا يؤاخذ بافعاله مؤاخذه بدنيه به این جهت اقوالش مطلقا اعتبار نداره اگر تو خواب اومد یکی رو زنش رو طلاق داد تو خواب اومد فحش داد تو خواب اومد کفر کرد اینا هیچ اعتباری ندارد و با افعالش مؤاخذه بدنی نمیشه آقا تو خواب بود زد یکی رو لگتی و مرد آیا قصاص میشه؟ نه دیگه معاخذه بدنی نمیشه آه؟ پس معاخذه بدنی نمیشه ولیکن واخذ معاخذه مالیتن اما معاخذه مالی میشه آقا زدید تو خواب تلویزیون مردم شکستی باید جریمه شو بپردازی کما یجب علیه ضمان ما یطلفه من مال بفعلی همانطور که یا همان گونه که واجب است برش زمانت آنچه که اون مالی که تلفش کرده است با فعلش در خواب اما به نسبت للعبادات فإن الأداء في الحال مرفوع عن النام والمغمى عليه اما به نسبت عبادات میگه ادا در اون حال ازش مرفوعه از نائم و شخص بیهوش چرا؟ لأن كل من النوم والإغماء يوجب تأخير خطابة تأخير الخطاب بالأداء إلى وقت الانتباه والإفاقة لامتناع الفهم واستحالة الأداء في هاتين الحالتين الجزيرة هاريكي از خاب و از إغماء إيجاب بيكون تأخير خطاب آغا آقا زمانك خاب هاسي زمانك هستی هاسي اون خطاب شریعت که به شما دستور میده که این کار رو بکن متوجهش نیستی تا زمانی که بیدار بشی یا تا زمانی که بهوش بیایی لابتناع فهم و استحالت الادا فی هاتین الحالتین میگه چرا زیرا مبتنه هست فهم خطاب شما که خواب بیت بگه آقا نماز بخون شریعت بهت گفته میفهمی خطابشو اصلا میتونی ادا بکنی در این دو حالت نه میگه محال هست ادا در این دو حالت و همچنین ممکن نیست فهم خطاب شرعی در این حالت ها الا ان وجوب العبادت لا يسقط لاحتمال الاداء حقيقة بالانتباه والافاقتی او احتمال حصول خلف الاداء وهو القضاء بعد الانتباه والافاقتی میگه اما واجب بودن عبادت ساقط نمیشه بله میگه زیرا احلیت وجوب که اصلا ساقط نمیشه میگه ادا در اون حالت ازش مرفوعه ولی واجب بودن عبادت ازش ساقط نمیشه زیرا میتونه حقیقتا میتونه اونو ادا بکنه بعد از اینکه اومد کار کرد بیدار شد بعد از اینکه بیهوش اومد یا نه خلفش و جاگوزینش جایگوزین ادا که همون آره. قضا هست بعد از بیهوش بعد از بیهوش آمدن و بعد از بیدار شدن میتونه انجامش بده خامسا المرض پنجمین آرزه سماوی مریضی است المراد بالمرض هنا غیر الجنون و وهو لا ينافي الأهليتين منظور از مریضی جا جنون و اغما نیست چون اینا بحثون جداگونه هست میگه و مریضی هیچ یکی از دو اهلیت رو نفی نمیکنه اهلیت الوجوب و اهلیت الادار نه اهلیت وجوب را و نه اهلیت فللمريض أهلية كاملة بنوعيها ولهذا تثبت الحقوق له وعليه إلا أن المريض مرض يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض مع ثبوت الأهلية الكاملة له من ذلك عدم نفاذ بعض التصرفات بيجي مريض هر دو اهلیت رو بشكل كامل داره به این جهت حقوق هم برايش وهم برالهش بر علیهش ثابت حسن يعني هم حقوقش ثابتن هم واجباته بعد انجام بده مگر این که البته مریضی میگه در بعضی از احکامات مریض تأثیر داره با وجود این که اهلیت به شکل کامل براش ثابته ولی در بعضی از احکاماتش چه داره؟ تأثیر داره از جمله اینها عدم نافذ شدن بعضی از تصرفاتش بعضی از تصرفاتش اعتبار مثلا در مرض موت اومد طلاق داد این دیگه نافذ نمیشه این اعتبار نداره اجرا نمیشه به خاطر اینکه ممکنه به خاطر فرار از ارث اومده زنش رو در مرز موت چیکار کرده پس مانند همین مثال پس بعضی از تصرفاتش نافذ نمیشن اما اهلیت شو کامل داره سادسا الموت ششمین آرزه سماوی که در این کتاب میاره و آخرین موت هست شماره 57 الموت آخر العوارض السماویه و به یکون الانسان عاجزا عجزا تاما يترتب عليه انعدام اهلیت الاداء فتسقط عنه جميع التكليفات الشرعية لأن الأداء بالقدرة ولا قدرة مع الموت میگه موت آخرین آرزه سماويست و با مرگ انسان کاملا عاجز میشه در نتیجه اهلیت ادا ندارد میگه تمام تکلیفات شریع از گردنش ساقط میشه زیرا ادا به وسیله قدرت است و انسانی که مرد دیگه قدرت توانایی نداره اما اهلیت الوجوب فقد قلنا انها تكون بالذمه ولا خلاف بین الفقهاء في ان الذمه تفنى يا بله بعد الموت ولكن في فنائها بعد الموت مباشرة أقوالا للفقهاء أما أهلية وجوبش بس أهلية أداء ساقط شد در رابطه با اهلیت وجوب بيجا كما ما قبلا گفتیم که اهلیت وجوب با مباشرة می باشد اختلافي بين الفقهاء وجود ندارد که بعد از مرگ از بین میره فنا مشه اما در این چیز که مستقیما و مباشرتا آیا بعد از مرگش از بین میره یا بعدا دیگه اقوا فقها در این رابطه اقوالی دارند که خب رجوع میشه به کتب بزرگتر در برای ما در این سطح به این اندازه کافی است خداوند جزای خیر بدهد هم معلف را دکتر زیدان را و هم مختصر کننده را کی بود کاک سعدی محمودی را جزاکم الله خیر